Би сакал уште еднаш да отвориме во делата на апостолите 20 глава. Дела 20 глава, 35 стих, каде што апостол Павле ги цитира Христовите зборови пред старешените од Ефес и од Азија, со кој што се збогувал. Дела на апостолите 20 глава, при крајот, тука 35-тиот стих, при крајот на главата. Само да се подсетиме на овие зборови. Со се ви покажав дека така треба да се трудите и да им помагате на немокните. А исто така и да ги помните зборовите на Господ Исус, зашто тој сам рече, Поблажено е да се дава, отколку да се прими. Значи, обракајќи се до старешините од црквите во Азија или денешна западна Турција, апостол Павле ги цитира Христовие Христови зборови. Господ рекол, поблажено е да се дава, отколку да се прими. Јас имав поставено прашање, каде во Евангелијата Господ ги кажал овие зборови? Точен одговор е никаде. Овие Христови зборови не се наоѓаат никаде во четирите Евангелија. Откаде апостол Павле знаел дека Христос кажал вакви зборови кога бил на земјата? Значи, Павле лично, Павле лично него не бил на, во друштво со Христа и со апостолите, кога Исус бил на земјата. Дури многу години после тоа, се уште бил непријател и гонител на неговите ученици, на неговата црква. Но, дали се секјаваме што напишал на крајот од своето Евангелие апостол Јован, да отвориме таму во последниот стих од Јовановото Евангелие, или Јован 21, 25 стих. Јован 21 глава 25 стих. А има и многу други работи што ги изврши Исус, и кои ако би се напишале поред, ми се чини дека не би можеле да се сместат во целиот свет напишаните книги. Амин. Се разбира се мисли на оние на оние капацитет кои што го содржале тогашните книги во првиот век. Сите тогашни книги што постоеле во првиот век, кога би се собрале, не би биле доволен простор за да се напише сето оно што Христос го, го направи. А што е полесно да направиш или да кажеш? Што е полесно? Да, да кажеш, да зборуваш. Значи, значи, ако Христовите дела што ги направил, не може да се, биле толку многу што не може да ги собира во четирите Евангелија, колку ли неговите зборови, кој знае што се Христос кажал, што не ни можело да биде запишено. Со други зборови, ние имаме многу мал, во Евангелијата имаме многу мал дел од сето оно што Христос го кажал и го направил, а првата црква располагала со многу повеќе информации за тоа, само што повеќето од тие информации циркулирале како усмено предание – помеѓу црквите и следните генерации на, на верници. Се разбира, кога е прашање усменото предание, тоа функционира како распан телефон и со текот на времето во самата црква настанале разни верувања. Например, дали е точно дека апостол Лука прв ја насликал Богородица, дали е точно дека, или ја, ја насликал првата икона, како што се тврди, дали е точно дека црвеното јајце потекнува од Марија Магдалена, кога била пред римскиот наместник, изведена на, на сослушување на сведочење на верата, па наводно, ако сте го слушале тоа, вака беше, мислам, наместникот рекол го, ова јајце ќе стане црвено, тогаш ќе поверувам дека Христос воскресен од мртвите и тогаш на вистина јајцето што било на неговата маса, Господ направил чудо, станало црвено, за да овој поверува. Значи, сега има разни верување, разни анекдоти, така да ги наречам, кои што ние не можеме да ги провериме дали се точни или, или се погрешни, а кои што се тврди дека и тие се дел од тоа усмено предание со кое што располагала првата црква. Но, реков, усменото предание има таа слабост, што е распан телефон, односно, затоа Библијата е веродостојна, затоа уште во Стариот Завет Господ преку Мојсе, почнувајќи со Мојсе, сакал да се запише преданието, за да остане трајно, иако не може се да се запише. Бидеќи, ако се останало на преданието што Аврам, од Аврам и од Ное, што се пренесувало, ќе завршиме кај грчка митологија, односно кај сите пагански митологии не се ништо друго, туку истото тоа предание што потекнува од Ное после потопот кај сите народи, ама расипано по според правилото на расипан телефон. Расипано, опогането, изменето, извито, перено и така натаму. Но сепак во првиот век црквата располагала со автентични податоци за тоа што се Христос кажал и направил, а што не било подоцна запишено во четирите Евангелија. И сега постои една, една интересна анекдота за нешто што Христос кажал, што е дел од тоа усмено предание, а што не е запишено во Библијата и има врска со знаците на времето. Значи, кога учениста го прашале Христа кои се знаците на неговото доагање и крајот на светот, освен оно што го читаме во Евангелијата за знаците што тој ги кажал, наводно а колку е точно, не знам, не тврдам дека е, се пренесува дека наводно Христос кажал и вакво пророштво, дека во последното време, времето пред неговото второ доагање, ќе се случи ваков знак. Малку ми е смешен тој знак, затоа што се смешни луѓето кои што денес го исполнуваат. тогаш, кога мажите ќе станат жени, а жени ќе станат мажи. Наводно таков знак. Дали на вистина Господ ги кажал овие зборови или не, не знаеме, но едно сигурно знаеме. Живееме во време кога тоа се исполнило луѓето прават операции да се го променат полот. И замислите да се кажувало на, на минати генерации од минати векови, како тоа би звучало, би звучало многу фантастично, нешто, нешто невозможно, како тоа можно. Нешто митолошко. Како кога принцот ќе се претвори во жаба или обратно, или во тиква, или, или кочијата во тиква, како беше. И разни други приказни, што сме читале. Во врска со мојата проповед за огнениот меч пред две саботи, добив некои реакции на интернет и тоа од наши браке и сестри кои што не од оваа црква, кои што не се слагаат со тоа што го зборував и кои што навиваат за ракоположување на жени, <laughs> дури и тука во Македонија. Но тоа не ми е омилена тема и, и покрај тоа што постојат се повеќе и повеќе гласови што даваат подршка на тој тренд, очигледно дека Генерал конференција е глас Божи, во тоа веќе не верува ниту Унијата, ниту македонската мисија, тоа некогашно своје верување во кое што се крстеле, го фрлија во гибре но не е битно тоа. Јас не, мене тоа не ми е омилена тема и, и нема да зборувам за ракоположување на жените. Но луѓето, некои луѓе се многу засегнати и од врската што ја направив помеѓу тоа и Содомијата, како еден силен знак за последното време, меѓу другото во врска и со наводните Христови зборови дека пред неговото второ доаѓање жени ке стануваат мажи, а мажи ке стануваат жени. Но ние живееме во тоа време. Ние живееме во време кога Господовите зборови дека последната генерација христијани ќе заличи на Содом и Гомор, се исполнуваат во оваа деценија, не мејатата деценија. Мејатата деценија почна да се исполнува едно друго Христово пророќство за цунамито, стравот од морските бранови, што го немаше минатиот век како знак. Дури мејатата деценија почна да се исполнуваат тие негови зборови. Имавме две големи цунамиња до сега. Второто беше, првото 2004 година во Индонезија, второто во 2011 година во Јапонија. Но во оваа деценија го имаме знакот што предупредува за Содом и Гомор, и како што го споменавме примерот на оние адвентички проповедник кој што прв дозволил хомосексуалци да станат членови на неговата местна црква во Калифорнија и таа црква и неговиот дом беа изгорени до темел во неодамнешните пожари во таа држава. Јас би сакал да ве подсетам Зборував за адвентичките пожари од почетокот на минатиот век во Батл Крик, тогашното седиште на Адвентишката црква и на Генат конференција, изгореа две големи установи. Прво изгоре здравствениот дом, болницата која што доктор Келок ја изгради спротивно на советите на духот на пророќство, како нешто големо, грандиозно, со многу пари, вложени и така натаму, Подоцна кога кога ја изградил повторно, банк, мораше да банкротира, па се продаде на државата и едноставно пропадна сето тоа како проект, а првиот пат изгоре до темел. Вториот пат во истото место изгоре печатницата и издавачката куќа на Адвентичката црква, ги цитирав тие зборови, каде што не Вајт во визија видела ангел со исукан огнен меч над Батл над самиот град. И знаела уште пред тоа што ќе се случи. Тогаш кога црквата прифатила да ја печати еретичката книга на доктор Келок, тогаш Господ дозволил печатницата и издавачката кој да изгорат до темел. Не кажав само еден детаљ тогаш, што се цитира во книгата Омега, која што ја обработува таа историја на адвентистичката црква, се вели дека пожарникарите што биле повикани од градот Батлкрик да го гаснат пожарот, подоцна сведочеле дека не можеле да го угаснат, бидеќи ова биле некои чудни адвентистички огнови, така ги нарекле. Колку повеќе вода тураме во нив, толку повеќе се разгорувале како да тураме нафта. Така се дошеле пожарникарите. И ги нарекле, затоа така ги нарекле. Ова се чудни адвентистички огнови, со кои што порано не сме имале работа. Со други зборови, кога Господ сакал да изгори печатницата до темел, Никој не може тоа да го спречи. Сите пожарникари во светот да се соберат не може тоа да го спречат. Божјата волја не може да се спречи. Би сега да почитаме некои цитати, да продолжам, значи, со некои цитати во врска со времето кое што ни предстои. Па, иако има многу на вистина цитати во наследните на последното време за оваа тема, например, на 241 страница од македонскиот превод Елена Вајд вели времето на милоста ќе заврши од ненадеж, неочекувано. Но сега би сегал да прочитам неколку цитати во врска со седомте последни зла, и безбожниците, тоа е 17 глава во настаните на последното време. Да, седмите последни глава и безбожниците така. А тоа кај праведниците и като... Добро. Која? Сеја момент. Да не е друга глава, мислиш. Се, се. Да, праведниците е 18-та после неја. Значи, ова една глава пред не. Една глава пред не. Првиот поднаслов е чашите на Божиот гнев ќе бидат излеани. Пред тоа, пред злата, пред злата, да. уште малку, чашите на Божиот гнев ќе бидат излеани. Добро, вие ги имате на екранот. Првиот интересен цитат, каде што Левет ги поврзува и трубите од откровението со седомте последни зла, се уште треба да се случат сериозни настани. Треба да одекне труба по труба, чаша по чаша треба да се излее врз жителите на оваа земја. Алузијата се разбира на седомте последни зла. Ангелот на милоста наскоро треба да го напушти светот и тогаш ќе се излеат седомте последни зла. Стрелите на Божиот греф наскоро ќе бидат пуштени и кога тој ќе почне да ги казнува престапниците, нема да има одмор се до крајот. Че значи, сето ова што се случува, навистина, што досега го гледаме да се случува, навистина е представува само капки на Божиот гнев. За сето беззаконие што постои на оваа земја. Но кога Господ, кој ќе заврши милост и кога Господ ќе почне да казнува, нема да има одмор се до крајот. Нема да има ни пауза, ни полувреме, ни тайм аут, нема да има ништо. Се до крајот, труба по труба ќе одекнува, чаша по чаша ќе се излеа, излева врз безбожниците, врз непокајаните грешници, врз сите оние кои што ќе бидат живи, а ќе го имаат примено жигот на зверот. До тоа време. Следниот цитат, народите ќе се судрат, Четири, четири мокни ангели ги задржуваат силите на оваа земја, се додека Божите слуги не го примат печетот на своите чела. Значи, зашто досега не се излеваат седомте последни зла? Зашто досега не се случуваат овие страшни неволи, Се уште, иако веќе почнуваат некои, но се уште ви живееме во времето на милост. Затоа што Божите слуги се уште не се сите запечатени, како што вели ангелот во во Откровение 7 глава. Задржете ги, задржете ги ветровите, да не дуваат се додека ние ги запечатиме Божите слуги на нивните чела. Народите на овој свет се желни за судир. Неколку прецизно опишани зборови и за денешните случувања. Дзерот, например, е жеден за крв, по сите сторени беззаконија, нато пактот сега продолжува и сака да направи нови војни и нови судири, но Елена Вајд вели, ангелите ги задржуваат. Кога силата што ги задржува ќе биде повечена, ќе дојде време на неволја и страф, ќе бидат направени смртоносни војни орудија, например како рускиев против ракетен систем од кој што сега Израел не смее да припари во сирискиот воздушен простор последниве шест седмици. А предходно по 300 пати израелски авиони влегуваат и бомбардираат во Сирија. Сега не смее да припари во сирискиот воздушен простор. Страв чува лози. Бродовите, велен Леваид, заедно со својот жив товар, ќе наоѓаат гроб во морските длабочини. Сите оние што го немаат духот на вестината, ќе се обединат под водство на сатанските представници, но ќе бидат задржувани се додека не дојде време за големата битка наречена Армагедон. Понатаму, Ангелите се ги задржуваат ветровите на судорот, да не дуваат, додека седот не биде предупреден на судбината која му се заканува. Но бурата се подготвува, готова да ја опустоши земјата. И кога Господ ќе им заповеда на своите ангели да ги одврзат ветровите, ќе избие таков судор што едно перо нема да може да го опише. Пророштото на Спасителот за излевањето на Божите судови врз Ерусалим – треба да се исполни уште еднаш. Но првото опустошување, иеко страшно, ќе биде само слаба сенка на второто. Во несреката на избраниот град треба да ја препознаеме судбината на светот кој ја отврнил божествената милост и го погазил неговиот закон. Какво ќе биде тоа уништување, може да читаме во описот на седомте последни зла, например, Откровение 16 глава, а предходно во Откровение 8 и 9 глава описот на седомте труби во првиот дел од Откровението. Јас би сакал да прочитам само уште еден цитат тоа е малку понатам, уште еден оцек на цитати, малку понатам, казните доаѓаат кога Бог ќе ја повлече својата заштита. Уште малку. Е, овој. Од овој оцек ќе ги прочитаме цитатите. да поставуваат прашање, има некои што тврдат, денес постојат многу адвентисти кои што веруваат, пример, јас сум свесен за некоја група од оние кои што го отфрлаа тројството, например, кои што тврдат дека Бог не убива, исто така, дека сите зла и сите неволи се само од паднатите ангели, Господ само дозволува, инако тој лично или неговите ангели не убиваат. Што е тоа, точно или погрешно, што мисля? Погрешно. Пример, ангелите што го посетија Лот во Содом, а со кого содомците сакаат да се парат, со нив, мислам, со кој што содомците сакаат да се парат, какви биле паднати или свети ангели? Господови ангели биле, тие дошли да го спасат Лот и неговото семејство. И се секавате да не читаме. Сега, во моментот кога Лот им ги нуди своите немажени керки, пеки да имал две други што беа мажени, на грешнициве, те како одговориле? Значи, не, не, не се интересни керките на Лот. Ги сакаат овие двајца странци, веројатно личене на мажи овие странци. И не биле задоволни само со зборување, туку се вторнаа сака со сила да ги зграбчат, значи и да ги изведат надвор на улицата. Во тој момент што се случува? Во тој момент ангелите го повлекуваат лота навнатре, веројатно едниот го направил тоа, а другиот ја затворил вратата. И сега, ова затворање на вратата е слично на Ноевата врата на ковчегот, кога ангелот Божи ја затворил, завршила милоста за овој грешен град. Денес реков Содомијата, Тропа и на вратата на Адвентистичката црква затропа, Господ испрати едно силно предупредување како на времето кога ги изгоре и болницата и печатницата на Адвентичката црква на почетокот на минатиот век. Дали сега Адвентичката црква ќе го послуша ова предупредување или не од Калифорнија изминативе седмици, изминатиот месец, останува да се види, Само да се подсетиме колку се актуелни, пред да ги прочитаме уште овие цитати, колку се актуелни зборовите на пророкот Исаија во првата глава од неговата книга. Да отвориме за момент таму во Библијата. Исаија, прва глава, деветиот стих, Господ рекол, односто Саја ги кажува ова, да не беше ми оставил Господ Саваот, што? Мал остаток. Вете, дали се уште може да слушате, може би од некого, адвертичката црква е остатокот, црквата на остатокот. Не, остатокот не е нешто големо. Остатокот не е нешто што има 20 милиони во него. Мал остаток. Самата црква повеќето отпаѓа, но црквата како црква никогаш не отпаѓа затоа што секојаш постои мал остаток. 7000 души што не ги преклонија своите колена кон Вал. Да не ни беше оставил Господ мал остаток, вели Исаија, ке бевме што? ќе бевме како Содом, ќе заприлегавме на Гомор. Во што се претвори денешниот американски протестантизам и некогаш христијанската Америка, во што се претвори денес? Во Содом и Гомор се претвори. Буквално. Значи, кога Господ рече, тогаш ќе биде како во деновите на Лот, не сека да каже дека безбориците и неверниците ќе бијат како како Содом и Гомор, туку христијаните ќе бидат како Содом и Гомор. Тоа е знакот на времето. Христијаните ќе отпаднат до таа мера. И денес постои мал остаток, кој што ако не постои тој, во што ќе се претвори адвентичката црква? Во Содом и Гомор ќе се претвори. Значи, нема да се претвори во ВМРО или во СДС, или ќе се претвори во нешто многу по, по, по-грешно и порасипано, во Содом и Гомор. Значи, дното, што би рекле. Кога еднаш ќе се појде по патот на отпадот, има ли застанување? Нема, едноставно, додека постои удолница и одење надолу, додека не се тресне до дното, нема застанување. Отпадот се зголемува и се зголемува додека не се изедначиме со Содом и Гомор. Да ги прочитаме сега овие цитати. Ми беше покажено дека Божите судови не, не доаѓаат непосредно од Господ врз луѓето, туку дека луѓето сами се откажуваат од неговата заштита. Тој ги предупредува Значи, ова и со пожарите во Калифорнија, и со еден куп други неволи и несреки што се случиле во светот. Елементарни непогоди, земјотреси, собракени несреки и така натаму. Пример Титаник, зашто пропадна? Од овој аспект, или навед напиша, нели, бродовите со свој жив товар ќе потонат до морското дно бидејќи на Титаник имаше напишено надпис, тека ни самиот Бог не може да го потопи. Толку беа безбожниците сигурни во делата на своите раце. Својата технологија, својата наука. Ни самиот Бог не може да ги, да ги потопи. Таа историја ја знаеме. Значи, луѓето сами се откажуваат од неговата заштита, а тога стануваат лесен плен на демоните, на непријателот. Тој ги предупредува, ги укорува и му кажува на единствениот сигурен пат. А ако оние кои биле предмет на неговата особена грижа сами изберат некој свој пат, независно од Божиот дух, ако и покрај повторените предупредувања тргнат по, по свој пат, тогаш Бог повеќе не бара од своите ангели да ги спречуваат од лучните напади на сатаната против нив. Силата на сатаната е на дело и на море и на копно, донесувајќи неволи и жалости, уништувајќи лјадници и лјадници, за да си обезбеди плен за себе. Одиме понатаму. Бог ќе се послужи со своите непријатели за да ги казни оние што оделе по нивните погуби патишта и така предоделе за погрешно представување, погрешно оценување и осрамотување на Божијата вистина. Божиот дух напаген, отфрлуван и злоупотребуван, веќе полека се повлекува од земјата. И токму с размерно со брзината на повлекувањето на Божиот дух, сатаната го извршува своето безмилостно дело на копно и на море. Безбожните ги пречекориле границите на своето време на милоста. Божиот дух, на кој толку упорно му се а конечно се повлече од нив. Лишени од за на божествената милост, тие немаат никаква заштита од нападите на нечестивиот. И сега, дали ова значи дека само сатаната и неговите демони уништуваат, дека Господ само се повлекува и дозволува, или дека и Божите ангели може да го прават истото. Ги прочитаме, значи, уште следните четири цитата и со нив ќе завршиме. Понекогаш и светите ангели се служат со разорнувачки сили, а при тоа не прават греф. Божите судови му се заканува на Ерихон. Кој го срушил Ерихон? Сатаната сакал да, да паднат зидовите на Ерихон? Се разбира, не. <laughs> зашто, зашто да војува сатаната против својот народ? <laughs> против паганската држава, да речеме. Ерихон бил утврден град. Мегитоа, војводата на војската господова, оној што му се јавил на Исус Навин, и му се представил вака, а кој бил тој? Божиот син. Самиот Христос бил тој. Меѓутоа, војводата на војската господова самиот слегол од небото да ги поведе небесите четин во напад на градот. Божите ангели ги заземале масивните дзидени и ги соборили на земја. следниот цитат од Копачот вековите е многу убав. Под Божја управа ангелите се семокни. Слушајќи Христовата заповед, тие една ног ја уништиле асирската војска од 185.000 луѓе. Цел еден град збришен. Како што почитавме тогаш пред две саботи еден друг цитат, цели градови, илјадници градови ќе бидат збришани од, од земјата, од, од вистинската географска карта. Оној ангел, кој дошол од небесите дворови да го ослободи Петар од затвор, за Ирод бил гласник на гнев и суд. Ангелот го допрел Петар за да го разбуди од сон, Сосеме поинаков бил допред со кој го собрал расипаниот цар, кога, извршувајќи ја преследата на семокниот, ја фрил во прав неговата гордост. Иерот умрел во тешки душевни и телесни маки, чувствувајќи ја врз себе жестината на Божиот одмазнички суд. Сработи за Ирод, Агрипа. Читете дела 12 глава за тој случај. И уште еден цитат еден единствен ангел ги убил сите египетски првенци, односно првородени, и ја исполнил земјата со плач. Значи, он ангел што ги посетувал сите домови во Египет, почнувајќи од царската палата, од фараоновата, од фараоновиот првенец, па надолу. Единствено кого не убивал, во чиј дом не влегувал во домовите на оние, значи, ангелот не гледа ови, националност, овие се евреи, овие се египјани, не. Единствено во домовите на оние, чии што довратници беа испрскани со пасхалната, со јагнешката крв. Кога Давид го навредил Бога, попишувајќи го народот, еден ангел предизвикал страшно уништување со кое тој греф бил казнет. Еден ангел. Истата разогнувачка сила која ја покажале светите ангели кога Бог им го заповедал тоа, ќе ја покажат и злите ангели кога Бог тоа ќе им го дозволи. Тие сили се веќе подготвени и само чекаат божествена дозвола да предизвикаат пустош на сите страни. Тука завршуваме за денес. Се што имам да кажеме, нека Господ ни е на помош во ова последно време, во кое што не знаеме кога ќе истече милост. Не знаеме дали ќе бидеме живи до нова година. Не знаеме дали ќе бидеме живи до следната сабота, или кога треба да ни гостува братот Паул Букор уште еднаш за две саботи. Не знаеме. Не знаеме дали ќе бидеме живи утре, утре. Но ова време кое што го имаме, а сега го имаме само денешниот ден, ова попладне, што е пред нас, нека Господ ни даде понизност и покаяние, да бидеме подготвени за неговото доаѓање, за смрт, ако тоа го дозволи, или за било какво друго искушение во нашиот живот. Нека му е фала и слава. Амин.